Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի նախագահությամբ այսօր տեղի է ունեցել կառավարության նիստ։ Երևանում ողնարկել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքը։ Արցախի անկախ պետականությունն այլընտրանք չունի։ Կայացել է ազգային վերածնունդ կուսակցության 5-րդ համագումարը։ Հանրապետությունում 350 հեկտարի վրա տարվում են նրան այգիների հիմնման աշխատանքներ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի նախագահությամբ այսօր տեղի ունեցել կառավարության նիստ։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Կառավարության նիստի օրակարգային առաջին հարցը Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանի ներկայացմամբ նոտարիատի մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն էր, որի հիմքում ոլորտում մի շարք կարգավորումների ու նոտարական գործառույթների հստակեցման անհրաժեշտություններն էին։ Մի շարք հարցեր գոտով օրենսդրությամբ կարգավորված չեն եւ անհրաժեշտություն է առաջացել կատարելագործել նոտարական գործունեության բնագավառը սահմանվել անցումային ժամանակաշրջան եւ վերջիններս ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի հունվարի 1-ից։ Նիստում կառավարության որոշմամբ ընդունվեց նաև համապատասխան գնահատմամբ ընթացակարգերը սահմանելու մասին էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանի ներկայացրած նախագիծը, ըստ որի կկանոնակարգվեն տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման եւ դրանց իրականացման աշխատանքները ինչպես նաև այս բնագավառներում իրականացվող քաղաքականությունը ամբողջովին նպատակաուղված կլինի որակի ենթակառուցվածքների բարեփոխմանը եւ միջազգային ժամանակակից ստանդարտների համապատասխանությանը։ Կառավարության կողմից ընդունվել է նաև Լևոն Գրիգորյանի ներկայացրած մյուս հավատարմագրման ազգային մարմին ստեղծելու մասին Արցախի Հանրապետության հավատարմագրման լիազորված մարմին ճանաչելու, հավատարմագրման ազգային մարմնի անհատական կազմը եւ աշխատակարգը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Առողջապահության բնագավառի օրակարգային հարցերը ներկայացրեց նախարար Արայիկ Բաղարյանը։ Սույն նախագծի հիմնական նպատակն է լաբորատոր ախտորոշիչ տեսակների տարանջատում, սարքավորումների եւ գործիքների հագեցվածության սահմանում, տեխնիկական պահանջների ու պայմանների նորացում, բարձեցում, կրճատում, համապատասխանեցում ժամանակակից նորագույն սարքավորումների եւ բժշկական պահանջարկին, բուժաշխատողների վերջին 5 տարվա ընթացքում պարտադիր համապատասխան վերապատրաստում։ Մեկ այլ որոշմամբ հաստատվեց նաև պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների ցանկը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Լևոն Մնացականյանը կառավարության նիստում ներկայացրեց սեյսմիկ պաշտպանության մասին, տեղական ինքնակառավարման մասին, ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին, ինչպես նաեւ Արցախի հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ դրա սպառնալիքի, Արցախի հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական սպառնալիքի արկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում ու ռազմական դրության պայմաններում պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնակ բնակչության ազդարարման եւ իրազեկման կարգը սահմանելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթները։ Անդրադառնալով դրանց ընդունման ու գործնականում կիրառման կարեւորությանը նախագահ Սահակյանը մասնավորապես նշեց։ Դժբախտաբար մինչ այսօր մեզ ուղեկցում են հատվածում որոշակի ձևականություններ եւ ես միշտ դեմ եմ եղել ձևական աշխատանքի եւ ես հանձնարարել եմ հնարավորինս հրաժեշտ տալ այդ ձևական հարաբերություններին եւ իմ հանձնարարականի համաձայն հիմա Գեներալ Նանցականյանն այդ ուղղությամբ այդ աշխատանքները իրականացնում է։ Կառավարության այսօրվա նիստում հանրապետության նախորդ տարվա վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ միջանկյալ զեկուցեց ազգային վիճակագրական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանուշ Մինասյանը։ Համառոտ ներկայացնելով նախորդ տարվա ժողովրդագրական, տնտեսական ու սոցիալական ցուցանիշների նկարագիրը, Մանուշ Մինասյանն անդրադարձավ նաև տնային տնտեսությունների վիճակը բնութագրող ցուցանիշներին, բնակչության եկամտի հիմնական աղբյուրներին ու դրանց առանձնահատկություններին։ Անդրադառնալով զեկույցին, նախագահ Սահակյանը Սարգսյանն անընդունելի է համարել մասնավոր հատվածում գործատուների կողմից աշխատողների աշխատավարձերի թերի հայտարարագրման դատապարտելի գործելաոճը։ Այդ համատեքստում իրավապահ կառույցների ղեկավարները համապատասխան հանձնարարականներ ստացան։ Եթե վճարում են, ասենք, թե մի գումար, ավելի շուտ գրանցում են այդ հաշվետվություններում, իրականում տրամադրում են մեկ այլ գումար։ Սրանից ավելի կեղծ ծառայություն կլինի իբր թե լավություն են անում մեր քաղաքացիներին, բայց ավելի մեծ վատություն կան այդ ներկայիս հարաբերությունը գոյություն չունի։ Մեր իրավապահ մարմինների պատասխանատուներին։ Ես խնդրում եմ հայտնաբերել այդպիսիներին եւ ոչ միայն պատժել, այլ հայտարարել այդպիսիներին։ Նախագահը շահագրգիռ կառույցների ղեկավարներին համապատասխան հանձնարարականներ է տվել նաև նիստի օրակարգում ընդգրկված քննարկված մյուս հարցերի պատշաճ լուսման ուղղությամբ։ Նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր աշխատանքային խորհրդակցության է հրավիրել հանրապետության շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ եւ նրանց հետ քննարկել մի շարք սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Խորհրդակցությանը ներկային պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ մարտի 29-ին Վիեննայում։ Այս մասին հայտնել է Ավստրիայի մայրաքաղաքում դիվանագիտական աղբյուրը։ Հիշեցնենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հայտարարել էր, որ Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը համաձայն են առաջիկայում հանդիպել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր երեկոյան աշխատանքային փակ հանդիպում է ունենալու պաշտպանության նախարարությունում։ Տեղեկությունը հաստատել է վարչապետի մամլոխոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Իր հերթին պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը նշել է, որ այս հանդիպումը կապ չունի Մեղրիի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած դեպքերի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում այսօր մեկնարկել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքը։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության շրջանակում հավաքին ներգրաված են նաև Պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչները։ Կարևորելով ամենամյա հավաքների դերն ու նշանակությունը, Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդես է եկել ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում դրանից բխող հնարավոր զարգացումները թեմայով դասախոսությամբ։ Հայաստան Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հավաքի մասնակիցներին է ներկայացրել Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրի հիմնական մարտահրավերները, արտաքին, այդ թվում ռազմական բնույթի սպառնալիքները, տարածաշրջանային շահերի եւ հակամարտությունների ոլորտում արկա եւ հավանական զարգացումները, Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացում հայկական կողմի համար բարենպաստ բանակցային պայմաններ ապահովելու հիմնական գրավականները։ Օպերատիվ հավաքի շրջանակում դասախոսությամբ հանդես է եկել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաներին է ներկայացվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացում Հայաստանի մոտեցումները եւ սկզբունքային դիրքորոշումը, տարածաշրջանային զարգացումները եւ այն կարևորագույն ազդակներն ու գործոնները, որոնք կարող են դերակատարություն ունենալ այս հարցում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը եւս մեկ անգամ փաստել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման կարգավորման գործընթացը այլ ընտրանք չունի։ Արցախի անկախ պետականությունը այլընտրանք չունի, այս մասին ասել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նա նշել է, որ ժամանակին Արցախյան ազատագրական շարժման բուրը շրջանում Հայաստանի Ղարաբաղի միանալու պահանջը ծնեց նոր քաղաքականություն։ Իհարկե մենք չհրաժարվեցինք միավորման գաղափարից, սակայն գոյություն ունեցող իրողությունները թույլ չտվեցին մեզ անկեղծ զգացմունքները կյանքի կոչել եւ այլընտրանքը դարձավ անկախ պետության ձևավորումը։ Եթե այն ժ ժամանակ շեշտը դրվեր վերամիավորման վրա, ազգային ազատագրական պայքարը կվերածվեր տարածքային վեճի, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով մեր իրավիճակում հատկանշական այն է, որ մենք ազատ անկախ հայրենիք ունենք երկու միջնաբերդով՝ Հայաստանն ու Արցախը։ Անցյալին վերադարձ չի կարող լինել անկախ պետականության, այլն դրանք չկա։ Վերջնական նպատակը հայկական միասնական պետականությունն է, սակայն դեպի այնտեղ ճանապարհը երկու նշված միջնաբերդերի ուժեղացման մեջ է նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Կարեն Վերանյանի խոսքով Կոսովոյի Աբխազիայի շուրջ զարգացումները ցույց տվեցին, որ դրանք ինքնին նախադեպային էին, սակայն չեն կարող լինել նախադեպ այլ հակամարտությունների համար, բացառություն չէ նաև Արցախյան հակամարտությունը։ Ըստ փորձագետի, եթե Գոլանի բարձունքների նկատմամբ Իսրայելի սուվերեն իրավունքը ճանաչվի եւ այնուամենայնիվ տեսականորեն որպես նախադեպ տարածվի Արցախյան հիմնախնդրի վրա, ապա այստեղ ավելի շուտ կարելի է խոսել այն քաղաքական իրավաքաղաքական հնարավորություններից, որոնք ըստ էության կվերափոխեն Արցախյան բանակցային գործընթացի եւ հակամարտության կարգավորման ամբողջ տրամաբանությունը։ Ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության падգամավոր Հովիկ Ջիվանյանի դիտարկմամբ առաջիկայում նախատեսվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը կոնկրետ բանակցային օրակարգ չի լինելու։ Միանշանակ պետք է շարունակենք պնդել մեր դիրքորոշումը, միևնույն ժամանակ պետք է իրատեստ լինենք եւ պատրաստ լինենք այլ ընտրանքին, իսկ դա պատերազմն է, ասել է նա։ Միջազգային հանրությունը միշտ հաշվի է նստում իրականության հետ։ Միջնորդներն արդեն 20 տարուց ավելի է նույն բանն են կրկնում, որ իրենք միջնորդ են, ոչինչ չեն որոշում, ամեն ինչ կախված է կողմերից, նշել է Հովիկ Ջիվանյանը։ Մարտի 24-ին տեղի է ունեցել ազգային վերածնունդ կուսակցության 5-րդ համագումարը։ Ներկայացվել են զեկույցներ կուսակցության գործադիր մարմնի եւ Էրստուգի հանձնաժողովի գործնեայության մասին։ Ընտրվել է գործադիր մարմնի նոր կազմ, ապա ելույթ են ունեցել կուսակցության մի շարք անդամներ։ Իր խոսքում կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանն ասել է, որ 2013 թվականին, երբ ստեղծվել է ազգային վերածնունդը, իրենց նպատակն էր հանրությանն առաջարկել այլընտրանք նոր գործիչների եւ նոր գաղափարների տեսքով։ Նրա խոսքով 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության հաղթանակը կարևորագույն իրադարձություն էր Արցախում զարգացման հերանեկարների առումով։ Այնուհետև ներկայացվել է համագումարի հայտարարությունը, որտեղ մասնավորապես նշվում է, որ 2020 թվականին Արցախում կայանալիք խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին կուսակցությունը մտադիր է մասնակցել սեփական համամասնական ցուցակով եւ տեխնացույով։ Հանրապետությունում ներկայումս 350 հեկտարի վրա տարվում են ներան այգիների հիմնման աշխատանքներ։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, նշելով, որ նախատեսվում է տարվա վերջին հանրապետությունում ունենալ 700-ից 800 հեկտար նորատունք ներան այգի, ինչը ներան այգիների ընդհանուր տարածքները հասցնելու է մոտ 2100 հեկտարի։ Նրա խոսքով պետական միջոցներով անհատույց դրամադրվող ներան տնկիներ ձեռք բերելու փաստը մեծ արձագանք է գտել հողօգտագործողների շրջանում ինչն էլ ակտիվ կերպով խթան է հանդիսացել նրան այգիների հիմնմանը։ Խոսելով գառնանացյան աշխատանքների ընթացքի մասին, գյուղնախարարն ասել է, որ արդեն իրականացվել է 2600 հեկտար գառնանացյան մշակաբույսերի ցանքս։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախկին նախագահ Անդրանիկ Մարգարյանի մահվան 12-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Կուսակցության անդամները Կոմիտասի անվան Պանթեոնում հարգանքի տուրք են մատուցել նրա հիշատակին։ Նշենք, որ Անդրանիկ Մարգարյանը վարչապետ է եղել 2000 թվականից մինչև 2007 թվականը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մեծի տանը Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը մեկնելու է Սիրիա առաջիկա շաբաթօրը վերահսկելու Հալեպի Սրբոց 40-ից մանկանց մայր եկեղեցին։ Այս մասին նա հայտարարել է Անտիլիասի մայր տաճարում։ Արամ առաջինը նշել է, որ վերջին 7 տարիներին Սիրիան գտնվում էր տագնապի մեջ։ Մեծ Հիտան Անկիլիկիո կաթողիկոսի խոսքով այսօր Սիրիահայությունը սկսել է իր հավաքական վերականգնման ընթացքը։ Նշենք, որ 40 հատակների տաճարը գտնվում է Հալեպի քրիստոնեական Ջդեյդե թաղամասում։ Տաճարը կառուցվել է 15-րդ դարում։ 1616 թվականին մայր տաճարը գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվել է եւ ընդարձակվել։ Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում հատկապես 1912 թվականին կառուցված տաճարի զանգակատունը, հանդիսանալով Հալեպում բարոկկո ճարտարապետության եզակի օրինակներից մեկը։ Եկեղեցին պայթեցվել է իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման կողմից 2015 թվականի ապրիլին։ Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Մարտի 18-ից 25-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 33 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 1, տեխնացին բնույթի 8 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 14 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 62, վեելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 2 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք։ Մարտի 18-ին ժամը 22:15-ին Շուշի շրջանային արտակարգ հրավիճակների բաժնից ահազանգ է ստացվել, որ Շուշի Ստեփանակերտ ճանապարհի 7-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց եւ գլորվել ձորը։ Շուշի շեշ փրկարարական մասի 1 մարտական հաշվարկ մեկնել է դեպքի վայր։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով դժուժած վարորդին տեղափոխել են Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Մարտի 24-ին ժամը 21:58-ին Մարտակերտի շեշ փրկարարական մասից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտ Դրմբոն ավտոճանապարհի 22-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Ըստ ստացված տեղեկության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նորայր Վարդանյանը իր վարած Opel Vectra Magnish-ի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց եւ մոտ 5 մետր սղացել դեպի ձորը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով դժվարներ չկան։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 6 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոնները ոչնչացվել են։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է, արկա է ձենաբուկ։ Դժվարանցանելի է Սոտք Կարվաճար ավտոճանապարհը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։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 Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ լեռնային շրջաներում ձյան, հովտային շրջաներում անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։